Sura 73. El muzammil Umotani Meka 20 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja, ejuhal muzammil o ti umotani. Kumil lejla illa kalila. Probdi noć, osim maloga dijela. Nisfahu awin inkus minhu kalila. Polovinu njezinu ili malo manje od nje. Au alaihi warat ورتل القرآن ترتيلا ili malo više od nje i izgovaraj Kur'an pažljivo. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Mi ćemo ti doista teške riječi slati. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije. إن لك في النهار سبحا طويلا A ti danju doista imaš mnogo posla. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Ispominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا On je gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا I otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena. إن لدينا أنكالا وجحيما Biće u nas doista okova i ognja. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما I jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješčani humci raspacani postanu. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? السماء منفطر به كان وعده مفعولا Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Inna hazihi tazkira فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا To je doista pouka i ko hoće put ka gospodaru svome će izabrati. Inna rabbaka ja'lamu annaka takumu adna min thuluthayi lajli wa nisfu نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ۖ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضرون يسربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسناً وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم رحيم Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lako. On zna da će među vama biti bolesni i oni koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako i molitvu obavljajte, milostinu udjeljujte i draga srca Allahu zajem dajte. Dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. Molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.